canlarını yüzgüller kadarını böyle bunu bir soğuk oluyorum şu döllerde Allah'ın akıllı ulaşırken Resulü onun Muhammed'e aldığını Resulü Allah'ın sevdiğini seviyor Allah'ın şükür amcacım Resulü Muhammed'in ve ala alihi ve sahbihi ecmain ama ben bugün 18 Ocak 2010 pazartesi 300 Şerif Dersi 16. dersi Allah Azze ve Celle'nin en sonunda Elif Rahimahullah'ın şu sözlerinde kalmıştır ikinci asıl marifet-i dinin İslam edilmeden İslam dinin edilmeden olur İslam-ı billahi bir tevhid bu ise Allah'a tevhid edilen ilim olmak الانقياد له بالطاعة التعبد بالنعمة والبراءة من الشرك والشرك والشرك بالذنب بريئا sonra ne böyle bunların için anlattık geçmişte ve bu öteler bu din İslam dini üç mertebedir el İslam ve iman ve ihsan İslam, iman ve ihsan mertebeleri bunların için anlattık ve bunun bunu bu böyle Allah'tan ne kadar alim bir insan tertibatı müthiş yani bu tür cümleler öyle her insandan tabir olduğu cümleler değil böyle rahatsız olanlar bütün olanlar böyle batıya bir cümleler kurdular diyor ki ikinci asıl birinci asıl neydi geçmiş derslerde 13 ders boyunca tamamen Allah subhanahu teala ile alakalı ikincisi ikinci asıl İslam dini sonra ileride dersler üçüncü hafta gelecek o da çok güzel alakalı zaten kaldırı soruları üç sorudur o zaman onu üçe satlıyoruz zaten çalıntı da üçe satlıyoruz dedi ki marifet edilmiş İslam bilgilerinde İslam bilgilerinde bölümünde birisi Allah'a sevdiği bile tutuyor İtaat ile verilmek şirk ve ehliyette hocam olmak üç mertebedir bu İslam, iman ve ihsan sonra Rahimullah şöyle devam ediyor okullu mertebesinden erkanın her mertebenin de neyi vardır hükümlük diyor nasıl bu mertebeler neydi İslam, iman ve ihsan diyor ki bunların da mertebeleri vardır erkanın İslam'ın hamsetun İslam'ın hükümleri beştir bunlar şu şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğunu Allah'ın Resulü olduğunu ne yapmak? Şehadet etmek ve ikram-ı salati namazı ikram etmek ve ikram-ı zekati ve zekatı vermek ve tam Ramazan ve Ramazan orucunu tutmak ve haccı beyti bilen bir haram Allah subhanahu ve teala'nın beytini hac etmek sonra diyor ki şimdi böyle buraya kadar yaptıktan sonra bunları hükümler var yani Beybur'da e, İslam'da hükümleri bunları şimdi değerlendiriyor işte geçmiş şahslar en son dersimizde onları anlattık ilk sorun Federi'nin şehadeti işte bu hükümlerden şehadetin belirli Kavlu Teala Allah subhanahu teala'nın şu kavlidir Şehidallahu ennehu la ilahe illahu Allah kendisinden başka ilah olmadığına şehadet etmiştir ama Allah'tan başka bir ilah var ama o öyle ki bir has olduğu şey var o da ne hak hak ilah olmadığını şahit etmiştir ve melaiketi melekler de şahit etmiştir ve uğruyuz e, ilmi ve ilim sahipleri de bunu şahit etmişlerdir kahraman bir kız adalet hayatı olarak la ilahe illallah azizul hakim ondan başka ilah yoktur o azizdir hakimdir bunların hepsini anlattık ve manayla işte bu şahadetin manası da şudur la mağdurda hesabın illallah Allah'tan başka hak olarak ilah yani ibadet edilen yoktur tahtada bir ayları yoksa Allah'tan sonra devam edip şöyle demişti la ilahe la ilahe illallah'daki la ilahe kısmı ne yapayım cemil amayı onların bildiğini Allah'tan başka ibadet edilenlerin hepsini ne etmiştir la ilahe illallah ise müşrikan el-evlad ecelinden vahdet sadece Allah subhanahu ta'ala ne yapmak? ibadeti aslında ispat etmek la şerike ki ibadet edin ibadetinde onun hiçbir şerike yoktur orta yoktur kema ennehu la şerike lehu ki nasıl onun mümkünde bunu buraya kimselikte nasıl onun mümkünde bir orta yoksa onun tarihte ne diyor diyor yani tabir sahip senin evin ne demiş olur hani dedik ya tarih hani cümleleri yani tabir sahip senin gibi böyle bedeli gibi kullanmış yani ağzından ne çıkıyorsa söyleriz şey yani düzgün kullanmış cümleyi e, yoksa e, yanlış mı kullandık veya kullandığımız cümle emin mi değil hiç dikkat etmek bunu alacağız ama alimler bizim böyle değil Aklım adına kullandığı her cümleyi düşünerek Derimde, ilimde, fayda olarak kullanıyor O yüzden şimdi bizim mevzudun kullandığı bir cümlelerden diyor ki nasıl anlıyorum bu cümleye bir şey diyorsa ibaretinde verin bir şey diyor Yani tabir sahibi ne demiş oldu? Nasıl umurunu bir yerinde değil o tabir sahibi ibadeti değil o O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da birçok yerde rububiyet tevhidini öne sürerek rububiyet tevhidini öne sürerek rububiyet tevhidini yapmıştır ispat etmiştir rububiyet tevhidini öne sürerek rububiyet tevhidini ispat etmiştir mesela der ki ya eyyümen nâsâ bulu rabbukum lezî kalakakum vellezîne min kavlikum leallekum tettekûn الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم Sizde bir olan subhanahu teala ey insanlar kime ibadet edin sizi yaratan Sizden önce bir yaratan gökten suya giren ondan sonra arda çıkaran Hep bildiği olduklarını hissederek işte böyle bir şey ibadet edin yani bana Ama bu bir olduklar olan Sonra bunları tabi tefsir olayı bulunuyordu işte bu e, tefsir eden yani şahadeti tefsir eden kavli Teala Allah subhanahu ve teala'nın şu kavlidir yani Allah subhanahu ve teala'nın şu kavli bu şahadeti tefsir ediyor ve dedik ki Kur'an'da Allahu alem en net en açık en güzel dedi şahadeti ne yapan şahadeti la ilahe illallah kelimesini tefsir eden neydi o ve ifade İbrahim'e li edirhi ve kavli hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki "İmni bera'un minna şahudun ben tüm taktiklerimizden pek uzak Şimdiden de bir kafa önemli ancak kim? Böyle yaradan almış Bak yine de bu uyutu sürükleri uyutu gündeme koyduğu vermek için Efendim bunun sebebi değil o zaman hidayet hoca alena kelimeten bakışta onu bir arkasında bırakan fi akabı arkasında yani nesline zürriyetine bir kelime olarak bırakıyor ve anlamın yacıran umuru ki dönerler bunların da hepsini anlatmıştık geçen derste sonra böyle şöyle devam etmişti o ilahe helal kitap diğer bir ayet yani şahit tefsirinden la ilahe illallah tefsirinden o ilahe helal kitap ey kitap edilecek ey kitap edip hala iler kelimetin cerrahı beynine ve beynine sizin aranızda eşit olan kelimeye gelelim la na'budu illallah Allah'tan başkasına tabirin en la na'budu la ilahe illallah Allah'tan başkasına tabirin ve la müşriku bir şey geçen dersin sonlarında 31 mevzu böyle bir geçmişti kısaca buradan anlatalım şimdi aynı hakkımızda benim bu ayetlerden niçin yapıyorum la ilahe illallah temsil eden bir ayet vardır şimdi bu ayette ne diyor diyor ki kul ya ehlel kitabı diyor ki ey kitabı teala gelin illa kelimdin sevain beynena beynakum anlamı eşit olan kelime cümlesinin anlamı eşit olan kelimeye gelin ne diyor o ben la na'budu illallah Allah'tan başına ibadet etmeyelim özel müşrikliği şey gibi şeyler şimdi abi bu nasıl oluyor yani enlâne abide illallah Allah'tan başkasına şimdi diyor ki Allah'tan başkasına ibadet Sonra diyor ki ona zaman bir şeyin tank konuş ortak konuşmaya şimdi bir insan zaten Allah'tan başkasına ibadet etmiyorsa ona ortak koşmuyordur yani bu üç yolun içinde zaten bir yok mu? var o zaman diyor ki bunu bu zaten beraber ilminde Arap ilminde bu mağdur tefsir ilminde bunun için mağdur bu Allah subhanahu ve teala bazen e, bir şeyi kıbli olarak istiyorlar bir de sonra onun cüzdanından bildiğini ülkeler tefsir var veya böyle e, cümle silahında cümleyi farklı silahlarda kullanarak bir açılır ve geçmişi anlatır yani bir önceki cümleyi anlatır ve mesela tevhid şey, olacağım bu çok ağır bir şey tamam o yüzden diyor ki bu e, tevhid babında zaten birazdan e, kaldığımız yere geldiğimizde geçen hafta oraya gelmedik e, bununla, bununla alakalı güzel şeyler anlatacağım inşallah evet Leyde enler namıza illallah Allah'tan başına ibadet edilir ve ben müşrike bir şey yani ona hiçbir şey ortak koşmuyorum ولا يتصل بعضنا بعضا أو من يد الله وكيف بالامتلاء كيف بالامتلاء لا يكون بالمعرفة فإن تولوا ألا يمشوا بالله فقولوا بإمتلاء الشر شعرهم بأن مصدق صلى الله عليه وسلم رحمه الله شرع في ودليل شهادة evle Muhammeden Resulullah ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmenin delili kavluhu Teala Allah subhanahu ve teala'nın şu kavlidir ve kad ca'ekum Resulüm min enfusikum size kendi nefeslerinizden Resul gelmiştir size kendi e, nefeslerinizden bir Resul geldi Azizun azizun ma'aniddim sizin sıkıntı çekiminiz ona ne? Ağır gelmez. Aleykum aleykum üzerinde ne? Düşündü, tek düşündü. Bu müminin ve avukta rahim. Müminlere karşı da avukta rahimdir. Bunu da e, geri getirmişti. Değil mi? Bunları da anlattık. E, Şimdi şurada e, ayette ne geçiyor? Şimdi ayette Şimdi Enfusikum Enfusikum Enfusikum Sizin içinizden nefis verilen Şimdi kral fazlaları var diyorsun Bir kıraatta bir enfes olur Enfes Enfusikum Enfusikum Şimdi enfusikum bir harf var böyle bu böyle bu da böyle gelmiş bu çocuğun nefislerini dayanacağın için neden geliyorsun geldi demek bu da en tersi sen yani senin en nefisinidir en güzel bir adım Allah bu kadar ama adam bu şarkı bir kadar bunun fayda bağlamından aslında gelmiş önce bu şarkı kadar yani bu kıraatı şöyle ee, yani nasıl oluyor? Lakacağın rusulun en sözcüküm sizin en nefeslerinizden bir Resul gelmişti yani sizin en nefeslerinizde yani en bildiğiniz en hayırlınız en bildiğiniz ama bir karar buluyorsun ancak sahne olan karar bu sizin içinizden nefeslerinizden oradaki bir insan ancak artık Resul olmak yok şimdi sonra şöyle diyeyim bu rahman şehadeti en Muhammeden Resulullah Resulullah'ın Allah subhanahu ve teala'nın e, Resulü olduğuna Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahit etmenin manasını etsin ama ettiği demek değil ettiği demek değil burada önemli sorun oluyor diyor ki taat edildiğine adam en etiklerini ne yapmak? İtlak bu ve tasdik edildiğine akbar ve haber verdiklerini tasdik etmek bir en verdiklerini yapmak iki haber verdiklerini tasdik etmek sonra bu şeyler bunlar mena anhu ve geliyor ne diyeceğinden sakındırdığından ne yapmak uzak durmak ve en la ya'budallah ve yu'bedallahu illa bina ya'budallah nerede olur yu'bede ama siyah Allah var en yu'bede dağılır ve en la yu'bedallahu illa bina şara ve onun teşhir kıldığı şeyin dışında yani şey, şey, şeriat olarak ortaya koyduğu din olarak ortaya koyduğu şeyin dışında Allah'a Allah'ın ibadet edilmemesidir diyor Resul'ün Tamam en son bunu da kaldık geçen dakikada şimdi şu an itibaren e, bu müdahaleyle alakalı kısım geliyor şimdi yukarıya orada kaldık Evlilik dedi ki İslam'ın hükümleri vardır saygı işte Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu Allah'tan başka olmadı Muhammed'in Resulü olduğunu İmam hakkında Osmanlı hakkında geçer bunları anlattı sordu ki bunları tek tek delirelim ne anlattı şu ana kadar delilerden hangisine şahit oldu şimdi bundan sonra delilerine kaldı işte namaz, zekat, oruç bir aç namaz, zekat, oruç var şimdi bunların delilerine yükseldi e, tabi yükselirken de güzel e, isimbanlar var burada Bunlar bütün kitabında Bütün bir dolanmıştır Şimdi ilk anlam Allah diyor ki Dolanma وَذَرِيُّ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَتَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ قَوْلُهُ تَعَالَى diyor ki e, namazın, zekatın ve tevhidin tefsirinin delili şudur kavlu teala Allah subhanahu wa şu kalbidir şimdi birazdan ne şu ayet bitirdik ancak abi burada bir şey var şimdi bunlar Elif Rahmanullah ve alimler kitapların tertip bir sayılarına bilimci cümleler kurumlar bir mağludur tabi bunlar hata yapanlar bunlar eksik yapanlar zaten olmaz olmuş bir Allah subhanahu wa ta'ala'nın içerisinde bir tane sünnet bölümüş diğer her şeyden kavrayacaksın mümkündür şimdi diyor ki namazın cezası ve tefsiri tevhidin tefsirini belirli şu ayette diyor şimdi ayet sayacak namaz zekat demek tevhidin tefsiri halbuki tevhid namaz ve zekat demek lazım değil mi uygulamada söylendi daha hoşu araya var var koydu diyor ki burada evet tevhidin ifade etmez Türkçe'de bile sıralama bir ifade ben desem ki Ali ve Ahmet geldi bu demek böyle Ali Ahmet geldi geldi Türkçe mantıklı diyorum Ahmet gelmiştir 10 dakika sonra Ali gelmiştir sen de Ebu Ali'cim geldiler buradan diyor evet Ali ile Ahmet geldi Ali ile Ahmet geldi Ali Ahmet daha önce gelmiş oldu yani bu mutlaka cemel ifade eder mutlaka cemel yani toplu bir şekilde ee, bu bir toplu manaya yani topluluğa beraber eder yani topluluktan kastım şu vav eğer kimler hakkında kullanılırsa ve onlara ne vakit yüklüyorsan o vakitte birleşmelerine beraber eder böyle ilansız olanaya beraber edecek bir kayda yoktur yani her zaman özel bir kayda olursa almış o yüzden e, bu da şey, şey, diyor ki ve dedi yusalati ve zekati ve tecrübe söylediğim tek şey zekat ve namazın değeri Allah subhanahu wa ta'ala'nın şu kalbidir ve ma umuru illa liya'budullah ve beşin ve buddin hunefe ve yukkuyum salat ve yukkuyum zekat ve zelike dinul kıyım onlar ancak Allah'a ibadet etmekle halis olarak, muklis olarak ve hamid dini ona e, ihlas kılmak, muklis, ihlaslı ve hamdiyet olarak niye emrolurlar abi ancak onun emrolurlar ve yukumu salatı ve namazı ikame etmekle ve yukumu zekatı zekatı vermekle emrolurlar ve zâlike dinul kayyum işte bu kayyum dediğimiz bunları biraz şerh edeceğiz şimdi burada müellif yıkılacak olacak ayette şöyle söylüyor onlar onları illa ilahidullah yokuşun elbette bunlar ancak neyden doğurlar dini hanifler olarak dini Allah'a halk kılmayla bir kılmayla muklis olmayla dinde emrolundular ve namazı ikame etmekle ve zekatı vermekle ne yaptılar onlar emrolundular şimdi dikkat edilen konuşalım burada namaz ibadet sonra anlatıyor ve namaz ve zekat şimdi bir terkibe var şimdi Allah subhanahu teala ne yükletti ulema umuyor bunlar ancak şunun emri oldular liya illa liya abudullah'a Allah'a ibadet etmekle muhlisin edenler dini hınata hanifler olarak dini Allah'a hakkınlayla ne yaptılar? Kendinden dolandırmış şey. ibadet etmeye de dolandırmış şey. sonra namazı da kılmadılar sonra zekat vermekte dikkat edin neydi burada? Allah'a ibadet etmekle namazı kılmakla ve zekatı vermekte şimdi bu Allah'a ibadet olmakla emrolundular şey diyor Sonra diyor ki ibadet Allah'a ibadet edildi. Sonra diyor ki ben namazı da Allah'a hakkımları emrolundular ve diyorları da Allah'a hakkımları emrolundular. Zaten burada ibadet deseydi ki dedi de Allah subhanahu teala e, bunun için zaten namaz ve zekat değil mi? Şimdi Allah'tan bilgilerin hareketi Halbuki Allah subhanahu teala dedi ki burada onlar ibadet Allah'a hakkımları emrolundular tamam bunun içinde namaz var, zikrat var, oruç var hepsi var da ama yine gitti namazı özellikle ayrı bir tanesiyle sevgiline önemine gitti bu da işte ne demek daha bir afşir has alel am has olan bir şey, umur olan bir şey e, daha bir afşir has alel am has olan bir şey, umur olan bir şey affetmektedir Şimdi bu onun mu bir ibadet? Ayette en ibadet bu ibadet olur mu? Ben genel. Ne demek bu genel? Yani içinde namazı, oruç var, zekat var, haç var, amalada evlilik var, yoldan ödeyip böyle şeyler kaldırmak var. Anılmak, evet, tebeşinmek var. Bu var, var, var, var, var, var. kaydını bir ismi veririz asıl has alel am şu namaz hastır özeldir zekat özeldir has has diyor ki bu da işte hasın ve özel diğerlerin özelin özelin genelde olması az olması bağlandırılır genel, şey özel, vefat özel bu ölçü özelin geneli ne, ne yapmasıdır? At olmasıdır evet bu kaydedilir ki bundan e, tesir kaydedilir tesir ürünleri ki sadece tesirini de alakası yok kısa ve uzay yapmalı bir şey eğer bundan çok edilmediği zaman bazı işgallerle karşılaşırsın yani birçok işgal var ki onları çözememek veya onu içinden çıkamamak aslında işte mücevher ilmini bilmemekten veya e, umumun hususa onun umuma affolamadığı bütün olayları fıkh edemekten kaynaklı eğer bunlar fıkh edilirse birçok çıkan çözülür mesela önümüzdeki derste müellifin imanla alakalı bazı şeyler oluyor onu daha yanımda ama mesela örnek varlığına şunu verelim şimdi abi bir sen düşünmek olarak örnek varlığına veriyorum doğrudan Şimdi biz sarı şuna doğru imanla itaat ediyoruz Diyor ki el imanın İtikadın bir kalp kalbiye bir kalbin İkrarın bir lisan dille söylenir Ve anladığın bir cevap Ağzalarla ne yapmak? Anlatmak Rezil-i Muta'atı Benim kutulun Aşık-ı Tâhil Artar Mahcet-i Beş tane üzerine Rezil-i Sünnet'in imanlık yapıyorsun Bir teyze ki Bunda Ehl-i Sünnet'in Öyle bir cümle kur ki Ehl-i Sünnet'in iman çerçevesini Öyle bir sınırlasın ki bütün manayı toplu olarak içine alsın Mesela deriz ki El-İmanu İtikadın bil kalp Amelin bil cerrahi İtikadın bil kalp ikrarun bilirsen amel bilersen yazıyla bir taati ve yankışı bir mahkeme var alimler böyle iyi cümle kullanmışlar ki evlerler ikrarun bilirsen şimdi ikrarun bilirsen neden burada kaldı ikrarun bilirsen ben anlıyorum abi ikrarun bilirsen ikrarun bilirsen amelun bilirsen Yüzü bir taati ve yapıcı bir mahkeme rahmet. Sen de öyle misin? Şöyle çıkardım. Çıkardım. Gelip cenab cenab. Buraya çıkardım. Kavrım kavrım. Amelen bir amelen bir kan erken. Yüzü bir taati ve bir taati ve yapıcı bir mahkeme rahmet sabrın değil genel kalbide iki tarif sabrın bilirsen dille söylemek ve amelin bil erken cümlerle yani ağzada bana ama anlaymak yüzünü bir fatih fatih artan ve yenseki bir mafiyeti rahman ve rahmana yani Allah'a mafiyet ile tamam şimdi tevhid doğru mu şimdi anlamak Şüphesiz ki bu zaten Kur'an sünnete baktığımızda haber imandır, iman amaydı Allah subhanahu wa ta'ala'dan Allah subhanahu wa ta'ala namazı da iman bir imandır bu bazı zaten ve Kur'an sünnetinin nasılına baktığımızda zaten elde sünneti icma var amelin imandan bir olduğuyla alakalı amel imandır imandan e tabi mesela Ebu Hamad bin Ebu Süleyman'la bahsedilmiş Ebu Hanife ondan sonra bazı gemilerin onları saklı ederek daha şuralara gitmesiyle vesaire bir müddet bir kalp kalp çıkmış İslam'da o da ne? demişler ki kalp ve itikafta ameller imandan dolayı şimdi Ahmet bin Ebu Süleyman Ebu, Ebu Hamza Rahmanullah ve e, e onlara tabi olarak bakmıyor musunuz bunlar bağlı bunlar yıllar yarısından dolayı tabi ameli imandan çıkarmadılar akıl ve akıldan dolayı çıkarmadılar bunlar Kur'an-ı Sünnet'in haklarına baktılar böyle anlatılar İnsan ki her ne kadar Kur'an sünnette amelin imandan olduğunu rivayetleri varsa da bizim elimizde bazı rivayetler var o rivayetler tefsir ediyor ki amel imandan değil o senin getirdiğini bizi tartıyorlar ilişkileri tartıyorlar kendileri de ilişkin de çıkıyor sadece iman konusunda hatalar var diyorlar ki bizim elimizde bazı maslarla amelin imandan olmadığını gösteriyor işte bu amelin imandan olmadığını gösteren bu maslar Anladın duyumlardan olduğunu gösteriyormuş gibi görünen lafları tefsir ediyor Ve anlıyoruz ki o, o zaman ana imanı atmacı değilmiş Şimdi mesela Bizim konuyla aslında bizim konuyla bir bağlantısı yok Bu asıl kaz, alel an, bunları falan veya asıl an, alel kaz, asıl kaz, alel an bunların Hikmetinden önlerine gelen bunlar anlatıyor Şimdi diyorlar ki mesela Asıl süresinin sıfatında ve afrinler insanı gördüsünüz illellezine amenu ve amelu salihat illa illellezine amenu ve şu babı kınlayalım çünkü kimin asıllar aslında ve amirus salihatı Şimdi diyor ki Allah subhanahu teala Kur'an'da ve Abdülhamid'in aklı emin edelim ki İlme imkan ve hükmün insanlar İslam'dadır ancak kimler hariç İllellezine amin İman edenler iman edenler alır susar ve düşüyor bu bir cümlenin anlatır susan ve düşüyor bir de sanki susan ve düşüyor tamam İsrail'de ne biliyor Allah Şimdi, hayır, susam ayrı bir şey, ayrı bir mantık Düşüyor ayrı bir mantık, susamlı düşüyor yani Susamlı düşünmüyor Yani bir arada bir şey oluşturmuş O zaman iki halde varsa susam ve düşkün bu arada bir ve var V'nin gerisinde ne var? Susam son katında düşüyor. İşte bu araya ve girdiği için ve kendisinden önce olan susam ile kendisinden sonra olan düşüyor, birbirinden ne yapıyor? Hayır ediyor bunu Arap dilinde ve Lazat dilinde buna mukayene demiş ayrı ifade etmiş Arapçadaki bu anda asıl budur Türkçe'de bulur şüphesiz nasıl çevir demek aynı şekilde olmuş şimdi ayete dönelim diyor ki iman edenler aslen as, as, var nedir müdahale ifade eder ayrılır ayrı bulundur yani müdahale şey diyor ki şimdi e, amel imandan çıkarlar bakın Allah subhanehu ve teala iman edenler ve salih amel işleyenler dedi demek ki amel imandan ayrılmış Allah çünkü ayırdı bunu annem nasıl e, kedi ile araba kedi ve araba dediğinde araba ayrı kediden ayrı bir şekilde ayrı bir şekilde susam bak mesela susam ve düşkün gibi yüzden diyor ki burada varlık mübayere ifade eder mübayere ifade eder Allah subhanahu ve teala'nın salih ameli imandan ayrılması ayrı bir şey olduğunu belirtir Türkçe mantık olarak böyle Hakikaten bu, bu aslında yerinde bir istiyor Bu mevzu için demiyorum Bu teyli yaklaşık yerinde bir istiyor Ancak bir şey çıkarlar ne diyormuş bak benim verdiğim kaydı bu diyor ki hayır bu hasım burası hasım bak şimdi has has veya özel burası genel burası ne genel genel işte diyoruz ki bölgenin geneli alt çevrilmesidir ama yoksa ayrı, ayrı olduğu manasına gelmez işte bu tür deli getiren müce tukar müce tukarlarına sorar sözü içinde doğar balimler sorar yani sorarından kısmı adiler sorar bunlara derler ki bu harsın geneli aksıdır yoksa ayrı olduğu demek değil bunlara sorar dedik ki namaz ve zekat ibadetten hızlı değildir hükümeti lanmıcılığı derler ibadetten e ben demin okuduğum gayet Allah ayımı şu ne yapsa şu hayırlı diye ibadetten değil mi diyeceğim değil mi demin ki okuduğum gayet ve nasıl oluyor ilerli abdullah muhlikin ve ziddin hünneten onlar ancak muhlis dini Allah'a kılarak hanımcılar olarak ibadeti Allah'a yapmakla ne oldular? Ben oldular ve namazı kılmakla Başlıyor. şimdi ibadetten sonra namaz e şimdi namaz ibadetten değil mi? Kılmakla o zaman bu mülkiye bu mantıkla namazın da ibadetten ayrı olduğunu söylemek lazım namaz ibadet değil demek lazım çünkü Allah ayrılmış yeri ve ki illa ayrılması ayrı olduğunu göstermiş o zaman demek ki kaydedilir ki bu aslında ne ifade eder ayrılı ifadeler değil mi? Evet. Bir bilgisayar dünyada aklında gördü. Her zaman böyle örnekli istisnalar var. İstisnalar var. Bu istisnalar ve harici bir deli olur mesela. Şimdi bak örnek veriyorum daha iyi. Şimdi Allah subhanahu ve teala ne buyuruyor? Diyor ki kim Allah'a ben kendi adım Allah'a meleklerine, Resulüne, Cibril'e, Mikail'e düşman ederse, düşmanlık beslerse Allah da şahirler neydir? Düşmandır dedi. Şimdi bir ayet. Dikkat et. İzmir'de Şimdi meleklere, Resullere, Cibril'e ve Mikail'e düşmanlık ederse Allah ve sahabelerin düşününü veriyorum Allah sahabelerin ayette veriyorum şimdi bu melek sonra ve Resul doğru mu? sonra ve Cibril şimdi şey, Cibril ve Mikail meleklerden değil mi? o zaman kanun için müşerinin getirdiği o kaydaya göre Cibril ve meleklerden olmaması lazım çünkü Allah ayırmış Allah ayırmış bu taneye beğenileri de koymuş o zaman ve aslında ayrılık çare yaramaz her zaman değil Peygamber dedi ki bak Cibril ve Mikail meleklerden olduğu halde Şimdi bu melekler genel mi? Genel Şimdi beni kapsamı bütün melekler Bu Cibril özel Özel ne diyoruz özelin altı işte özelin neye affedilmesi genelde affedilmesi yani her zaman zamanında bir asıl has alel an hususun genelde ne olması affedilmesi يا رسولنا وحافظوا على الصلوات مغربات المشن على الصلوات والصلاة الوسطى وأوصل نظرا Şimdi diyor ki namazlara dikkat edin değil mi? Hangi namaz? ölçümde olabilir. Yani namazda namazda 5 ve 5 namaz olur mu Kur'an'da ölçüm? Ve orta namaz olur. Şimdi orta namaz hakkında 5 görüş var. Şey 6 görüş var. Bir görüşe göre sabah namazı, bir görüşe göre öğle namazı, bir görüşe göre ikindi namazı, bir görüşe göre akşam akşam, bir görüşe göre yatsı, bir görüşe göre cuma namazı diyor. Tartışmalı da ama lazım olan görüş ikindi namazı, sünnette geçtiği üzere, nefis sözünün ikindi namazına orta namazı önemli diyor. Şimdi, وَالسَّمَوَاتِ e, ve sarar bir namazlara dikkat edin ve orta namazları çünkü orta namaz namazlardan halbuki görüleceğin mantığına göre hayır e, orta namaz namazlardan ayrı olmuş oldu neden tek ayrılmış yine bak genel sözler ediyoruz ne yapması affedilmesi yani bundan bir affı khas khasın alel am umman affedilmesi Kur'an'dan bunun gibi yüzlerce örneği verebilirsin yüzlerce şimdiden yüzlerce verebilirsin Allah subhanahu wa ta'ala bunu yapabilmalı o yüzden her zaman bir şeyin bir şeyden ayrılması külli olarak ayrılması gerekir bunun için bu ayrılmış önemliden değil ben öyle bilen orta namazı önemli bu bu maruf mesela e, çok kısa bir örnek daha verdim aynı şeyde sonra ne de işte bazı Şimdi ben bize mesela ne getirdiler? Valla bilmem ki İlerlerine amenu Amenu Bunu ve Amilu Amilu salihati Yani amilu salihati ve tevafan bil hakkı maksimdir ve tevafan Yani Bunu Hakkı Şimdi amenu ve amel-i ve tevâsel bil hakkı ve tevâsel bil amenu ve amel-i salihatı. ne demişti az önce bize? Allah burada amel dedi. Amel, burada iman. Amel imandan bıraktı, ayrıca ondan ayrı olduğunu gösteriyor. Bunlara diye verdik mi? Verdik. Peki hiç ki, şimdi dediğim ayet, bu, sadece bu ayeti, buna benzer bir şey ayet diyoruz ki bu ayetin içinde bile eğer ayeti devam etsek şimdi bile böyle hiç şöyle dönmeden diğer ayet aslında bu ilgi sünneti çok önemli bir nakıttır şimdi nakıt ikiye ayrılır diğer bir de, nakıt şudur aslında gelen reddiyi ters çevirmek genel reddiyi yani adam sana bir pik elbise getiriyor o pik elbiseyi sana giydirmek için sen öyle bir ayet diyorsun ki ters çeviriyorsun o elbise ona giyiyor Vakıfta en güçlü e, vakıf en güçlü derece usulü İbn-i Teymiye'de verildi getirilen bedeli ona kaçar. O yüzden İbn-i çok büyük bir iddiası var bu üzerinde bir iddia. Diyor ki hiçbir delil yok ki iddia ilmini getirdiği sahip olarak hiçbir delil yok ki tefekkür ettiğinde aklımda delil ona yapıyormuş olmalı subhanallah yani bu çok büyük bir şeydir bak mesela bu onlardan bir tanesi bunu delil getiriyor yani diyorlar ki ayrılmış Allah ayrıldığı için ayrı olduğunu gösteriyor görüyoruz ki hayır ayrıldığı için ayrı olduğunu illa göstermez bir sürü örnek verdi ki az önceki örneklere gitmeden ayetin devamında gösteriyor buna delil var şimdi Allah subhanahu teala diyor ki amenu ve amel salihat iman edenler ve salih amel sonra hakkı tavsiye edenler bak buraya dikkat et hak, hak ne abi? hak ibadete tabi demek yani bilmem sabit olan Allah'ın sevdiği her şey sevdiği her şeyin size hak kalmış tamam bir batıl demek yani kötü bir şey hak olur bir kere cehennemin varlığı gibi şudur sen hakkı tavsiye ettin de bir de hakkı ittifak eden nedir? dinde hayır olan her şey hakkı tavsiye eden bu genel mi? genel peki abi sabrı tavsiye etmek bak şimdi de sabrı tavsiye edenler şimdi sabrı tavsiye edenler demek halktan değil mi? halktan e ama şimdi müzeyin mantığıyla göre, göre hayır sabır halktan olmaması lazım neden çünkü Allah yapmış hakkı değil O zaman ne var bu hak genel bu özel özelden hakkın içinden genelin içinden tabii bir parça bu hakkın içinde namaz olur, işte onu tavsiye etmek, namazı tavsiye etmek, anadolu ilgi tavsiye etmek, zekat tavsiye etmek, müle tebessüm etmeyi tavsiye etmek hepsi var bunun içinde. Sabır da var. Ama ne yapmış bize? Özel. Özeli ne yapmış? Genelde Halbuki hani Allah deseydi ki hakkı tavsiye edenler deseydi içinde sabır yok mu? Anlatın öyle getirmiş Özlenin Bu bu kadar ne özlenin Genelde Şimdi bunu neden e, öğrenmek geldi bu kadar değil Bu kaydı yakalamak için Şimdi Allah subhanahu var ta'ala diyor ki onlar ancak ikrarlı olarak, hanif olarak bizi Allah'a kılmaya kula diye çok büyük ibadet etmek zorundayız sonra diyor ki ve namazı kılmakta ve dokusu vermekte dört şekildeki namazı kılmak dokusu vermekte neden bu ibadettenmiş tamam Sonra öyle diyor, devam edelim. Bu şahane şehadet sunan delilleri namazın ve zekatın delillerini anlattığını delilleri kalıyor oruç oruç ve oruç haç şimdi diyor ki bu delil siyan kavgalı teala orucun delili siyanın delili Allah subhanahu ve teala'nın şu kavgadır ya eyyühellezine aminu ey iman edene kutibe aleykum siyan üzerinize oruç yazılmıştır kemen kutibe aleyhellezine min kavgalı ve aleykum sizden öncekilere olmuş yazıldığı gibi farz kılındığı sizlere ne yazılmıştır farz kılınmıştır şimdi diyor ki kitabı kutibe edilir Allah subhanahu onu sizden öncekilere kutibe edilmiştir yani yazılmıştır şimdi Allah'ın kitabı iki türlüdür yazılmıştır Kur'an sünnete baktığında iki türlüdür bir şer'i kitabı bir de kaderi kitabı bu da ayeti kaldırdı şer'i kitabından ne demek bu? Allah e, halakallahu min kâbiye keselallahu min kâbiyle fâbı kâbile emniyet mukasemavati vel ard bir kamsin gözlesen Allah yeri ve göğü yaratmadan 50 bin sene önce kulların e, kaderlerini ne yaptı? Yazdı Şimdi bu kaderi yapmak Bir de kendi olarak e, şer'i olarak yapmak Onun için de yani şer'i olarak yazıldı yani kaderi olarak hepimizin oruç tutması yazılmadı Dolayısıyla yani, herkes oruç tutar Buradaki yazmanın kaderi değil de daha çok şer'iye vurguladığından da anlıyoruz Eğer kaderi olsaydı herkes oruç tutardı Ama bunu görüyoruz ki tutmayan insanlar var O zaman bu da şer'i olarak alınmalıdır Bunu anlayacağız olan dava Allah umurum ki umurum ki takımdan sınırlarında planında manalara takımdan sınırları çeviriyorsa bu böyle tam bir mana e, şey olmuyor yani vermiyor tam böyle meramı beyan şöyle yapmamız lazım tefsirini şöyle umurum ki siz ne yaparsınız haramlardan uzak durup ibadetlerine yaparsınız çok yaparsınız zaten dikkat et oruç ne yapar koruyor başlı başına bir ibadeti bize neden koruyor anlardan koruyor şeyler bekarların oluşması gibi şey hatta burada şu var yeri gelmişken şunu görüyorum şimdi Erhan abi bir kreatör mü bir insan oruç tuttuğu zaman mesela diyelim ki pazartesi günü oruç tuttu veya perşembe oruç tuttu kişinin e, şehveti azalır mı müşahsın genelde bir kez tutun zaman abi yani bu her seçim şey değildir ama genel olarak bu böyledir yani çok bence hesaplanmış şehveti artıyor mesela e, bir insanlar görüyoruz telefon açıyorlar şunu yapıyorlar işte Ramazan'da dayanamadım e, işte hanımacına cima ettim ondan sonra dayanamadım şöyle yaptım vesaire bir sürü mesela bütün şikayetler geliyor artık insan ne yapıyor ve buna kabul ediliyor ve çok insandan ben şunu duydum evet yani bu yaşamadı zaten yani pazar günü söylüyorum istiyorum şey diyor bekar adam hani şehre tıkıyorsun ama oruç o zaman şehretin daha çok aklını çekiyor bunu bu Şeyh Abdülhalik Nakul'u bunu anlattı ve çok güzel bir tespiti var arkadan da diyor ki bir insan böyle işte hafızın bir numara sınıfı on bir numara sınıfı işte ayda üç numara sınıfı vesaire bunlar insanın içindeyini kazanır eğer en büyük en hayırlı olan hangisi bir mümkün bulunur işte bu şekilde yaptığım zaman belli bir süre sonra vücut şehvetin ortada zayıflamaya başlıyor oruç sebebiyle işte bu tür oruçlar insanın çünkü mümkün tutan oruç tuttu elinde yukarıda aslında bu oruç tuttu sünnet silahlarında kullanıldığı zaman aslında bir devamiyet ifade eder bu da mağdur Allah Resulü böyle insanların şeyler noktasında kırılması için oruç tutmasının emredilmesi cümle silahlarında devamiyet ifade eder ülkemizde daha haberci olayları vardır bugün de bu sünnetin siyasına bakmıyor bu hafta devamiyet ifade eder o yüzden kişi bir denize almışlarsa o zaman alışkanlık haline gelir her iki bir veya bir gün tuttuğunda böyle bir süre şey sonra senin doğumunu söyleyecektir diyorsun tamam mı? Geri gelmiş olduğu için orada kimse olur Ayette bir kalıplı da ki isimler noktasında Yani evladın her imanına kutubu aleyküm islam Size oruç kitabe ediliyor Kema kutubu aleyküm kabul Kutuban dediler verildi Ve ayrıca tekrar ki Tekrar mutlaka olsun sakınmışsınız korkarsınız Çünkü şey mutlaka olsun Şimdi dedi ki işte bu da tektekun denizindeki olun neyi içerir? Hem haramlardan kaçınmak hem de ibadet yapmak çünkü takva sorumlusun içinde duvarlar tamam bir de ayetin siyasi da aslında bir işaret olan takvanın manasının kaynakları çünkü oruç tutmak hem bir ibadet test değil mi? o zaman da takvanın için ibadet diyebilir çünkü öncesinde oruç tutabiliyor Kur'an deli bir olmuş Kur'anlardan uzak sandığı mesela şehveti kırmalandırdım ben ona da uygulamada burada vakit görüntü daha kesiyorlar tamam ama eğer takva ile bir hayır bir kelimesi ki buna hayır işlemek demek Kur'an hükümlerinde gelir bazen bunlar takva ile bir yan yana bir takva ile bir yan yana bir görülürse o zaman takva veya mutlakili veya intikam haramlardan kaçınmayı bir ise hayır işlemek demektir Hani rahmet ile mağfiret gibi Eğer rahmet ve mağfiret yan yana Rahmet e, hayır işlemi hayır işlemi muvaffak kılınır Allah tarafından mağfiret sürümlerden mahvolmasın Peygamberle sebep Buna muvaffak tamam mı? Sonra en son ne kaldı Kaç Hac, hac Dedi ki, haccın kavlu Teala, haccın delili Allah subhanahu ve teala'nın şu kavlidir sonra bu dersimizle alakalı kendi dersimizle alakalı sorarız ve bir hac kavli teala hacın böyle Allah subhanahu teala şu kavli onda apaçık ayetler vardır makamı İbrahim'in İbrahim'in makamı hemen dakaralı kim ona girerse kendi amin emin olur ve lillahi sonra diyor işte böyle ve lillahi alemnâ tehuccü beyti men sabah ileyhi sebebini çekilenler için Allah'tan insanların üzerine ne vardır? Allah'tan gelen insanların üzerine ne vardır? Kaçanmış hocamdır. Tamam Bu çekilenler için ondan kefarat da Allah'a zannedim anil alim kim küfrederse, kafir olursa, küfrederse, manker ederse Allah alemlerden zannedir. Bu da küfrederse. Tamam Şimdi e, bu ayet ne hakim veriyor? 六点啊，下午三点钟的六点五十，十五路地铁，十五路公交车。 söyleyenler var öğretim tarihinde çürüyenler var öğretim tarihinde çürüyenler var eski kendine göre birçok şey delili var ee, mesela haccın küfür olduğunu delil edilenle bu ayı delil ediyorlar haddi tatlinin küfür olduğunu bütün Allah subhanahu ta'ala ne diyor ve lillahi alemine açık cümleyi kimen istediği aileyi istediği Allah'ın tanım üzerine şu tanıtılmıştır yükselilenler için bir maç vardır bu ayet namlere göre olan ki haram kim küfeler de çalış olursa Allah alemlerden Allah haccı farkını sorduğu için küfeler Yani hani yapmadan bir küfretmiş olur. Ve diyorlar ki alet Allah-u alem vacih olan görüşmeden sadece amacım şu olur. Buradan masalını ayrılmışsın tartışmak dersin masalından çıkarır. O yüzden burada bırakıyoruz. Allah'u alem sallallahu